golle simore jeetati kadi sol ina wonduno e ko ɓe mbarima ko on ñalama leɓti mawɗi puɗɗanima dental gonɗinɓe yerusalem ngal gonɗinɓeɓe fof haa heddi nelaɓeɓe cari e nder diwanuji yude e samari worɓe nunɗuɓe gubbi e cen goyi ɗum no feewi sol noon wonno ko e firtude dental gonɗinɓe ngal omo yahatno galle yo galleyel o horkita gonɗinɓe worɓe e rewɓe o soko ɗumen sarannoɓe ɓe noon ina jahatno bange yo bang ina kabra kabaru moƴƴo philip yeehi saari samari wootere yeeyni toon kabaru almasihu o yimɓe ɓe ɓamdi nangti e ko philip haalanno ɗumen ko caggal nde keɗi kadi jii kawisaji o waɗatnoɗi ngati ruuhuuji tunwiɗi ɗin jaltiratno e yimɓe heewɓe gulaali mawɗi kadi woofɗuɓe e laƴoɓe heewɓe ina cellinteno koni weltaare mawde ardi e ndeen saare saare nde ina waɗno gorko gooto ñengotooɗo biiteeɗo simon omo haawno samari en no feewi te omo wiyatno hoore makko ko mawɗo yimɓe ɓe fof gila e mawɓe haa e tokosɓe ina nantino e makko te ina mbiyatno o god koko bawɗe allah biyeteɗe bawɗe mawɗe ɗe ɓe nantirino e makko ko saabu ɓooyi ko o watti naññirde ɓe ñingi makko kono nden ɓe jaɓani filip kabaru moƴƴo paatuɗo e laamu allah e inde yeesu almasihu o rewɓe e worɓe baptisa simon e hoore mum jaɓi kañumne caggal nde o baptisa o takki filip o naji nde o yi maandeji e kaawisaaji mawɗi ɗi waɗatnoɗi ne laaɓe wonɓe yerusalem ɓe nani samari en jaɓi konngol allah ngol neli toon piyerre e yohanna nde ɓen jetti toraniɓe mbele eɓe keɓa ruhu ceniɗo o sabu o suwana tawa jippaade hay gooto e maɓɓe ko ɓe baptisanoɓe e inde joomiraɗo yeesu tan nden piyerre e yohanna pawi e maɓɓe juuɗi ɓe keɓi ruhu ceniɗo o nde simo yii ruhu o rokkete jaɓɓe ɓe kono nelaaɓi ɓe pawi juuɗi mumen e maɓɓe o yiini piyerre e yohanna kaalis o wii dokke kam min ne ɗen baawɗe mbele kala mo pawmi juuɗe am e dow mum ene heɓa ruhu ceniɗo kono piyerre jaabiimo wii yo allah halke aane kaalis ma ngati miijiɗa ko dokki allah ina e coodire kaalis a ala hay geɗal gootal hay fodde wootere e ɗe geɗe sabu ɓernde ma laaɓaani e yeeso allah ɗum noon waajto hoore ma goppa miijo ma bongo ngo ñaagoɗa joomiraaɗo o mbele ina yaafo ma anneye e ɓernde ma o so ina wona sabu mi yi a naatni hoore ma e ko haaɗi rok te oñaare ma tongiima simon jaabi wi'i ñakanade eh, kam joomiraaɗo onon e koye mon mbele hay huunde ko mbiɗon ko ene waasa eɓdemi piyerre e, e yohanna dutti yerusalem caggal nde ceetti e nde kabri konngol joomiraaɗo ngol e laawol he ɓe kabri kabaru moƴƴo e gori samari keewɗe malayika joomiraaɗo wi'i philipe on moppaya bange worgo laawol gummingol yerusalem ina fayi gasangol laawol jewgol ngol philip ummi yehi ndeki coppinaji goto moraɗo batulu kandasi mawɗo ina arno sujjude yerusalem kandasi noon ko laamɗo i coppi debbo te ko on batul halfina ngalu makko foof nde o fayno e hoodde o woni e janngude deftere annabi esayi ɗo o jiwɗi e watiru makko ɗo ruh o wi philip fokkit hebto oya wotir philip dogi heɓtemo nani i coppi naajo ina janga deftere annabe esayi namni ɗum wi beele aɗa faamo ko jangata ko o jaabi o wi woni foof no paamiratmi si tawi hay goto firananimi o noddi philip yo ar jolo jooɗo e sara makko ko ɗi ayeji o janganno e bindi hee o nawira kono mbaalu mbaroyteengu ni no mbortu deeƴirta e yeeso meccowo ɗum ni ko noon o deeƴiri o hoynaama kadi fodde makko momtaama holi mbaawɗo jaaytoyde ko faati e iwdi makko ngati wonki makko ittaama e aduna batul o heɓɓiti wi'i filip haalanam holi mbo annabi o wi'ata ni ko hoore makko walla ko goɗɗo ko ndeen filip ƴetti konngol fuɗɗi firandemo ɗin ayeji habrima kabaru moƴƴo paytuɗo e yeeso o ɓe jokki lawol maɓɓe ɓe gari e ndiyam batul o wi ndiyam nani woni foof ko waɗatami baptisede philip wi so tawi a gonɗo ni ɓernde ma foof ɗum ina gasa o jaabi o wi mi gonɗini ko yeesu almasihu woni ɓi allah o nden batul o yamiri o watiri o daro kamɓe ɗiɗo foof ɓe telli ɓe juuwi e ndiyam hee philippe baptisme nde ɓe ƴeeŋi e ndiyam hee ruhu joomiraaɗo o difti philippe batul o natti yiidem jokkiri laawol mum weltaare philippe noon tawaya asot tuggi ɗoon o waɗi saare yo saare omo habro kabaaru moƴƴo haa o yetti sésar